Da li je dozvoljeno svoju ženu ružiti, odnosno ponižavati pred svojim roditeljima ili bilo kim drugim? Allah subhanahu wa ta'ala vas nagradio. Amin. Allahum sallam Muhammed. Riječ upućena drugom sa nijetom da bude od koristi, znači riječ grdnja, kritika drugoga, znači mora imati šartove da od te kritike imamo korist. Nije nam stalo da nečiju slabost iskažemo pred nekim ako nije to moment. I u osnovi, ispra, pohvalnije je ako nekom opućujemo savjet da to bude bez prisutstva drugoga jer nekad se čovjek osjeća nelagodno kada bude savjetovan ili kritikovan a drugi to prati a posebno kad u pitanju supružnici njihov savjet i kontakt u prisutu drugoga nekada nije poželjno da iznosimo posebno pred roditeljima znači na takav način grdnje i nečega supružnici trebaju da u jedno drugom budu savjetnici i da primaju jedno drugog sugestiju i grešku i na takav način da izbjegnu eventualne emocije kod roditelja koji možda bi nekada u takvom postupku javnog kritikovanja njihovom prisustvu možda poimili nešto što nije svojstveno među, među, ispran, među supružnicima što je od, od bračnog života koji im spaja.